Hosanna, Hosanna, Hosanna augstumos. Raidījums bērniem! Mīļie klausītāji, mēs atkal tiekamies ar jums raidījumā bērniem Mazie Jēzus draugi. Šodien ar jums sarunāsies Jānis. Čau! Alīna. Čau! Un es Dace. Jānis un Alīna šajā raidījumā piedalās pirmo reizi, tādēļ aicināsim Jāni pastāstīt, cik tev ir gadi, no kurienes tu esi un varbūt kas ir tavi hobiji. Man ir eh, desmit gadi, es esmu no Talsiem un mans hobijs ir slēpot. Es esmu no Rīgas, um, man ir 13 gadi, un uh, mans hobijs ir um, savai mūzikas skolā un spēlēju kokli. Un tu esi piedalījusies arī, kā tu pirms tam stāstīji, citos raidījumos, ja? Kas tie bija? Jā, es biju, um, vienreiz es um, lūdzos rožu kroni kopā ar uh, klases biedriem, jo mūs uzaicināja, un tad um, vēl um, man vajadzēja... Um, kā ierakstīt dziesmas. Un rīt būs jau trešā adventa svētdiena, tāpēc mūsu saruna turpinās par šo laiku. Vārds advents nozīmē atnākšana. Kā atnākšanu, kā piedzimšanu mēs gaidām? Jēzus. Mhm. No Bībeles mēs zinām, ka Jēzus piedzima Izrēlā, Pēdlemes pilsētā, kā patiesa cilvēks un patiesa dievs – aptuveni pirms diviem tūkstošiem gadu. Viņš dzīvoja Izrēlā, mācīja ļaudis, dziedināja, stāstīja par debesu valstību un aicināja mūsu dievu saukt par tēvu. Viņš teica, debesu valstība ir tuvu. Viņš nomira, atdeva par mums savu dzīvību un pēc trim dienām augšām cēlās. Ko tad mēs gaidām šajos Ziemassvētkos, vai šie svētki ir tikai Jēzus piedzimšanas piemiņa, kā jums šķiet? kur viņam ir jāpiedzimst, kur viņam ir jāienāk? Mūsu sirdīs. Ak, nāc, ak, nāc, Emanuel, lai brīvs ir atkal. Jā, tas ir tik ļoti svarīgi. Un kas ir vajadzīgs, lai mūsu sirdīs mēs varētu satikt Dievu, lai mēs viņu varētu sadzirdēt, saklausīt, ko Viņš mums saka? Lūgties! Mums ir vajadzīga lūkšana, Mums ir vajadzīgs laiks, un mums ir vajadzīgs klusums. Šajā laikā ir tik būtiski pabūt klusumā, nolikt malā telefonu, nolikt malā spēles vai datorus, jo tikai tā mēs varam savā sirdī saklausīt, ko Dievs vēlas pasakīt. Un vēl no Bībeles mēs zinām, ka Jēzus atgriezīsies laiku beigās. To mēs saucam par parūsiju. Tas būs laiks, kad pilnībā piepildīsies Dieva pestīšanas plāns pasaulē, kad Dievs būs visā viss, kad Viņš visu atjaunos. Mēs redzēsim Dievu tādu, kāds Viņš ir. Tāpēc, gaidot Ziemassvētkus, mēs jau raugāmies uz nākotni, uz Jēzus otro atnākšanu. Mēs gaidām Jēzu piedzimstam mūsu sirdīs un domājam par to brīdi, kad mēs viņu atkal satiksim. Jo tuvāk mēs esam kādam lielam un svarīgam notikumam, šobrīd Kristus piedzimšanas svētkiem, jo priecīgāki mēs kļūstam. Trešo adventa svētdienu mēs saukt par, jūs zināt, kā sauc trešo svētdienu? Prieka. Jā, tā ir priecīgā. Vai jūs kādreiz esat jutušies ļoti priecīgi, Jāni? Tu atceries kādu reizi, kad tu biji ļoti priecīgs? Tagad mēs braucām klases ekskursijā. Jā, kopā ar draugiem un tāds patīkams notikums. Un tu, Alīna, kad tu esi bijusi ļoti priecīga? Un, piemēram, tad, kad es satieku savu labāko draugu. Kopā būšana rada prieku. Jā, un par ko vispār cilvēki mēdz priecāties? Kā jums šķiet, pieaugušie, piemēram, par ko viņi ir priecīgi mammas un tēti? Par to, ka mēs pastāvam kā bērni. Ka viņa bērns dabū labas atzīmes skolā. Mm -hmm. Un par to, ka viņiem vispār ir bērni. Vai mēs varam būt priecīgi tad, kad mums notiek sliktas lietas? Nē. Rīt svētās mises ievadziesmā būs vārdi, ar kuriem svētais Pāvils esot cietumā uzmundrināja savus brāļus. Jāni, lūdzu, izlasi šos vārdus no Pāvila vēstules Filipiešiem – 4. nodaļas 4. panta. Vienmēr priecājieties kungā. Vēlreiz saku, priecājieties. Ko jūs dzirdējāt? Un, ka mums jāpriecājas. Cik bieži mums ir jāpriecājas? Vienmēr. Un kā mēs to spētu? Kādos apstākļos mēs spējam priecāties? Redzēt labumu visās lietās vārdu vienmēr priecājieties kungā. Kungā tas ir dievā. Tas nozīmē, ka šis apustulis mēģina pateikt, ka ir kaut kādi īpaši apstākļi, kad mēs varam būt priecīgi arī brīžos, ja notiek sliktas lietas. Vai mēs to spējam ar saviem spēkiem? Kas mums dod spēku šo lielo prieku priecāties? Dievs! Prieks tev, prieks tev! Arī tad, kad kaut kas ļoti sāp vai esam nelaimīgi, iztēlosimies kādu situāciju, kad esam bijuši ļoti nelaimīgi. Ar ko šis prieks, ko dod Dievs, atšķiras no mūsu ikdienišķā prieka, piemēram, par kaut kādu jauku notikumu vai jaunām mantām, vai kaut kādu jau, jauku filmu redzētu, ar ko atšķiras dieva prieks? Kurš ir lielāks? Vai tas ir prieks par jaunu mantu, vai tas prieks, ko dod dievs? Nu, tas prieks, ko dod dievs. Rakstot šos vārdus, Pāvils bija cietumā, un viņa dzīvībai draudēja briesmas. Viņš liecināja par Jēzu, un bija cilvēki, kas šiem vārdiem neticēja. Bet viņš neskatījās uz tām briesmām, kas viņam draudēja. Viņam prieku deva dieva tuvums. Jēzus ir tuvu ikvienam no mums katrā mūsu dzīves brīdī. Un gaidot Ziemassvētkus, mēs gaidām Jēzus piedzimšanu savā sirdīs. Viņš jau tur ir, bet mums ir svarīgi šajā klusumā, adventa laikā viņu tur pamanīt un satikt, sajust viņa patieso klātbūtni. Alīna jau minēja, ka klātbūtne, ko dod draugi, dod lielu prieku, un Jēzus mums ir arī ļoti īpašs draugs. Arī Dievs pats ir priecīgs un laimīgs Dievs, jo, kā raksta apustulis Jānis, Dievs ir mīlestība, un mīlestība vienmēr mīl kādu, ir uz kādu vērsta, nevis pati uz sevi Kā sauktu mīlestību, kura mīlētu tikai pati sevi? Bet no šiem vārdiem sanāk tas nosaukums, tā būtu patmīlība, jeb lepnība, tā to arī varētu saukt. Bet mīlestība vienmēr sevi dāvā, un Dievam nebija tādas vajadzības radīt cilvēkus. Viņš tos radīja savā lielajā mīlestībā, gribēdams mums dāvāt pats sevi. Palūksim Alīnai, lai Alīna nolasa no Jāņa evaņģēlija ļoti skaistu fragmentu, kas par to runā. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiecimušo dēlu, lai neviens, kas tic viņam, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Tam ir jābūt ļoti, ļoti lielam priekam. Un ir kā cilvēks Vācijā, viņš ir tētis četriem bērniem, viņu sauc Johannes Hartls, Viņš arī ir teologs un mākslinieks un vada lekcijas un dažādas konferences, kurās viņš stāsta cilvēkiem par Dievu. Un viņš atgādināja, e, ka Dievs e, ir radījis cilvēku e, savas lielās mīlestības dēļ. Kādā lekcijā viņš stāstīja, kā viņš iztēlojas Dieva sarunu ar eņģeli. Tikko ir piedzimis jauns bērns, un Dievs stāv un skatās uz viņu un priecājas. Un eņģelis viņam pienāk un tā nosodoši saka, nu, tiešām vai tas bija vajadzīgs? Tev jau ir astoņi miljardi. Bet Dievs ar mirdzošām acīm viņam atbild, bet man tik ļoti patīk. Un es tā iztēlojos, ka Dievs varētu tiešām ar šādu milzīgu aizrautību sagaidīt pasaulē katru jaunu dvēseli, katru jaunu cilvēku un padomāsim par to, ka pasaulē nav neviena cilvēka, kuru Dievs nebūtu vēlējies. Viņš mums dod pārpilnībā visu, kas mums ir vajadzīgs. Un vai tas nav liels iemesls priekam? Prieks tev, prieks tev, ak, Izrael, pie tevis nāk. Mums šodien ir kāds stāsts no grāmatas Mazas sarunas ar Dievu, kas saucas Kā rast prieku dzīvē. Noklausīsimies, jo Alīna mums to nolasīs. Kā rast prieku dzīvē? Kāds bagātnieks jutās noskumis. Viņš nolēma, ka saslimis un devās pie ārsta. Ārsts uzminēja viņa skumju cēloni un teica: Ņemiet 5000 dolāru un apmeklējiet trūkumcietējuši. Nopērciet to, kas viņiem nepieciešams, un palīdziet viņiem, cik spējat. Bagātnieks paklausīja šim padomam. Pēc nedēļas viņš atkal atnāca pie ārsta un teica: Vēl nekad savā mūžā es nebiju tā priecājies. Tas bija, tas bija vislabākās zāles. Viņam bija taisnība. Labi darbi un palīdzība trūkumcietējiem tiešām sagādā prieku. Dažiem liekas, ka Jēzus vienmēr bija noskums, bet viņš gandrīz vienmēr bija priecīgs. Viņš ar prieku palīdzēja cilvēkiem. Viņš priecājās kopā ar tiem kāzās un viesībās. Viņam patika mācīt die, tiem dieva vārdu. Viņš bez nožēlas cieta un mīra pie mums, par mums. Viņš to darīja, lai atpestītu cilvēkus no viņu grēkiem. Paldies, Alīna! Kāpēc bagātnieks nejūtās laimīgs, Jāni, kā tu domā? Viņam bija daudz naudas. Kam viņš to tērēja? Mantām. Vai viņš to tērēja sev vai kādiem citiem cilvēkiem? Sākumā. Viņam tā nauda bija vajadzīga, bet viņš baidījās, ticamāk, ka viņam to naudu nozags, un tad viņš palika tā kā bēdīgs. Jā, viņam visu laiku bija liekas stress, visu laiku bija jābaidās. Nevi, nevarēja šo savu bagātību tiešām izbaudīt kā dāvanu, jo viņš to gribēja sev. Un kāpēc viņš aizmirsa savas bēdas un kļuva priecīgs? Ko viņam ārsts ieteica? Nu, lai viņš aiziet pie trūkuma cietējiem un tā kā nu, pa to naudu nopērk viņiem visu, kas viņai vajadzīgs, piemēram, drēbes vai nu, ēdienas. Iztēlosimies situāciju, kad kāds bagāts cilvēks aiziet pie kādas ģimenes, kas ir trūkumā, un um, uzdāvina tai to, kas viņiem ir ikdienai nepieciešams. Kā jūs domājat, kā jūtas tā ģimene, kura saņem šo atbalstu? Labi. Viņi, viņš ierauga milzīgu prieku šo cilvēku sejās. Ja? un tas prieks kaut kur viņā droši vien atbalsojas. Un, vai Jēzus jūsuprāt priecājās palīdzot cilvēkiem? Jā. Mēs re, varam evanģēlijā izlasīt daudzas, daudzas vietas, redzēt, kur viņš dziedina, kur viņš runā ar cilvēkiem, kur viņš priecājas par viņu klātbūtni. Ko vēl Jēzus ir darījis mūsu labā? Dziedinājis un viņa vislielākā dāvana mums, ko viņš deva par mums? Dzīvību. Savu dzīvību. Kāpēc Jēzus ar prieku pildīja dieva gribu, jo viņš bieži teica, ka viņš dara to, ko viņam saka tēvs? Jo viņš mīlēja cilvēku. cilvēkus, un vai viņš mīlēja arī dievu, kā jums šķiet? Jā. Kāpēc kristieši ar prieku paklausa dievam? Jo viņi tic, ka tāds ir. Jā, tas prieks, ko mums dod Dievs, ir liels, un mēs saprotam, ka Viņš mums ir devis visu, Viņš ir devis dzīvību, Viņš ir devis mūžīgo dzīvību un pestīšanu, un mēs vienmēr varam nākt pie Viņa un saukt par savu tēvu, mēs varam Viņam uzticēties. Prieks tev, prieks tev. Lūksimies! Mīļais Dievs, mēs lūdzam, lai šajā adventa laikā Jēzus piedzimst mūsu sirdīs, lai kopā ar Jēzu tajās ienāk prieks par visām tavām dāvanām un tavu klātbūtni, un lai mēs spētu dalīties tajā, kas mums ir, ar mūsu apkārtējiem. Paldies, mīļie bērni un pieaugušie, ka bijāt kopā ar mums šajā raidījumā. Lai jums priecīga adventa trešā svētdiena! tiksimies atkal pēc nedēļas. Atā! Atā! Atā. Raidījums bērniem! Mazie Jēzus draugi! Jēzus ir mans draugs!